umutumire ni muganga Theophile ntawumagaze yanonosoye ibijyanye no kubaga indwara zo mu nda sangwa ikaze isanganiro mu za kino kiganiro muganga Theophile Ntahomagaze asigura ko indwara ya kanseri y'urusogi runini ishobora kumara igihe kinini atabimenyetso ifise ariko ngo ubabare bwo munda nda kugumigwa iyo ugiye ku mukuru no gukama amaraso ni bimwe mu bimenyetso umurwayi w'iyo ndwara agira kenshi dukunda kuvuga kanseri y'urusogi runini tukafata urusogi runini uvuye kurura rutoya winjiye mu rusogi runini gushika ku isokero eh, y'umwanda mukuru ukuye ko agace twita kanari anal iyo ndwara rero ya kanseri y'urura ahanini eh, iramara umwanya atabimenyetso ifise akenshi usanga atabihari iyo bihabaye naho eh, hari igihe umushishito uba dufate byashyitse ukaziba ni hamwe umuntu urwaye yariye aca ayogwa atamwanya muri nuheze umuntu agiye kuraba mu itandukaniro ibintu ni, ni, ni byinshi biriho gusa hari igihe usanga icyo kintu cyo kugira dufate nk'umwanda mukuru usanga wirabura bisigura ko ari ahantu hava amaraso navyo eh, kuri kanseri y'umushishito biriho biribonekeza cyane ego tubandanya mbega kanseri y'urusogi runini ikarira umuguyuhe w'abantu kanseri y'urusogero nini iribonekeza cyane eh, mu bantu barenze imyaka mirongo itanu tutarinze kuraba igitsina eh, abagore cyangwa abagabo bakarira ku rugero rungana eh, cyangwa igakarira wowe wese yigeze kugira utubyimba ari tuza mu muhora w'urusogero ukuru twita amapolipe cyane cyane iyo yigeze kugira ako kabyimba karenza ubunini bw'isantimetero imwe hariho rero n'imiryango usanga ikarigwa n'iyo ndwara y'utwo tuza mu rura runini twita polipose adenomatese familiyari Nigeria canke uh, uwo wese mu muryango afise umuntu uh, yigeze gutorwa iyo ngwara kenshi atarakuza imyaka mirongo itandatu y'amavuko canke abavyeyi bose barigeze kuyigwara tutarinze kuraba ngo bayigwaye ku myaka bafise imyaka iyihe canke naho uwo wese afise yigeze kugira ingwara y'ibisebe vy'urusogi runini igihe kirekire akenshi hagati y'imyaka 10 n'imyaka ibiri uno muganga amenyesha ko utuvyimba tuza mu muhora w'urusogi runini ari bimwe mu bitera ingwara ya kanseri y'urusogi runini ingwara y'iyo kanseri y'urusogi runini ibiyitera e ni byinshi ariko hariho ibyo eh, ubushakashatsi bwerekanye ko eh, bifitaniye eh, isano rya hafi na kanseri y'urwarukuru hariho rero utubyimba duto duto tuza mu muhora w'urusogi runini twokwita nk'utubyimba twiza no kuvuga mu ntango atari kanseri utwo tubyimba tutwita polipe nitwo akenshi kanseri y'urusogi runini ihava ikavamo utwo tubyimba turi ubwoko bwinshi bushika kuri bune hariho rero ubwoko bumwe muri ubwo bune aribwo bukunda kuvamwo kanseri y'urwarukuru urura runini ariyo eh, two tubyimba twita de polype adenomateux eh, nibwo rero kenshi kanseri eh, y'urura runini ivamo hariho rero imiryango usanga ifite indwara ya kamone imwe bita maladie héréditaire iyi ndwara ya kanseri y'urusogi runini umuntu yoyikingira gute mu bisanzwe kwikingira iyi ndwara ya kanseri si ibintu byoroshye biragoye ariko nk'uko twabivuze hejuru ko akenshi usanga iva utu tubyimba bita polipe bisaba umuntu ko aza kenshi cyane cyane ku bantu barenze imyaka mirongo itanu kwa muganga eh, bakarondera nimba atamaraso asokana n'umwanda mukuru eh, ariko umurwayi adashobora kuyabona hari icyo bapima mu malaboratwari bakoresheje za microscope bakaraba yuko atamaraso ari asohoka mu mwanda mukuru ariko umurwayi adashobora kuyabona iyo rero basanze hariho amaraso asohoka mu mwanda mukuru niho baca bagura igipimo twita korosikopi eh, ni ukuvuga korosikopi ni igikoresho kiri ku muco baduza mu rusogi runini bacishije aho umwanda mukuru usohokera bakamurika indani barabe twatubyimba ko turiyo canke naho eh, barabe ko ata kanseri bwite yamaze kuzayo hanyuma eh, akamaro k'icyo gipimo ni uko bashobora guca bafata no kucyo kibyimba bagakura ko akanyama gatoye bakaja gupima eh, muri za laboratoire kugira turabe neza twemeze ijana ku yuko ari eh, kanseri canke atariyo ni muganga ntawamagaze teofile yanonosoye ibijyanye no kubaga indwara zo mu nda ngo mu kuvura indwara ya kanseri y'urusogi runini bisabwa ko abahinga benshi bajya hamwe kuvura indwara ya kanseri y'urusogi runini mu bisanzwe bisaba ko abahinga benshi tuja hamwe mugabo e, intango ya mbere no kubanza kumenya tukamenya neza nimba ariyo canke atariyo dukoresheje ca gipimo navuga ca coloscopy hama bakagira bagakora ko utunyama dukeya basha gupima cyo twita biopsy hanyuma tumaze kubona rero ko ari eh, kanseri haba kumenya urugero igeze ko e, dukoresheje nka za scanner nshaka gukoresha iradiyo y'amahaha iri kumwe na ekografi yo mu nda n'ibindi kugira umuganga amenye nimba iyo kanseri eh, itatandukiye ibindi bihimba kiretse urusogi iyo ikiri mu muhora w'urusogi indani gusa icyo kibyimba kitogaruka cyangwa gikwiragira ahantu iyo kanseri yateye eh, yamaze gutera ikibazo eh, nko kuziba k'urusogi bisaba ko umurwayi aca abagwa byihuta akenshi rero mu ntango ca tumukorera isohokero ry'umwanda mukuru rindi tukazomusubiramo hanyuma maze umwanda mukuru ukabona gusubira aho guca imana yawugeneye hari n'igihe rero uh, bamushiramwo ico twita proteze kugira ahantu hazivye hasubire haguke ikaziwura aho ico kivyimba cazibiye gusa iyo kanseri yatumye urusogi rutoboka dukoramo ico kivyimba hanyuma tukamukorera isohokero ry'umwanya mukuru akasubizwa gukorwa hanyuma kugira bisubire gufata inzira vyahorana mu gihe ikibyimba cashitse mu bindi bice by'umubiri cyane cyane gikunda gushika mu cyane mu gitigu no mu mahaha kibagwa iyo tubona ko dushobora kikurayo cyose canke akabanza kuronka imiti ico twita chemotherapy kugira bishoboke ko kibagwa atari uko umurwayi tumubaga iyo kivyimba camuteye ibibazo nko kuziba kwisoga canke gutoboka none burya umurwayi wa kanseri y'usogira runini hari amahirwe yuko ashobora gukira akagira ubuzima nyine kumva abayeho nk'abandi e, kanseri zose mu bisanzwe bisaba ko umuntu ashobora kumenya ko ayigwaye hakiri kare kugira ngo ayivure hakiri kare iyo abimenye hakiri kare icyo gihimba cagoye umuntu ashobora gikurayo cose hanyuma kagira amahirwe yuko ashobora kwikira burundu ariko iyo uko wivuza uteba niko icyo kibyimba kigira novuga amahirwe umurwayi akagira amakuba yuko gisabagira mu bindi bice by'umubiri mw'icyo gihe kuvura eh, birahava bikatugora gutoboka urusogi runini no gutakaza amaraso ni zimwe mu ngaruka za kanseri y'urusogi runini ingaruka nuko urumva birahegebe bishobora gutera urusogi rugatoboka canke rukaziba hari n'igihe umurwayi usanga aza kwa muganga kubera aguma ava aguma atakaza amaraso canke ugasanga cakwiragiye mu bindi bice by'umubiri cyane cyane mu gitigo canke amaha n'izindi ngwara rero zose bishobora guca bizana uh, hagira n'igihe rero umurwayi agashobora kwitaba imana kuko kanseri y'urura runini nukuri ni ingwara yica kandi cane iyo umuntu atayivuje hakiri kare ngo kwa muganga tuyibone hakiri kare atangure kuvurwa hakiri kare turangiza eh, n'izihe mpanuro muha bari kubatwumviza ku bijyanye n'ino eh, impanuro nuko eh, umuntu wese eh, arenza imyaka mirongo itanu yoza agenda kwa muganga bakaza baramupima akenshi kugira barabe ibimenyetso bya mbere bya kanseri ashobore kuvugwa kare ikindi nuko dusaba yuko tumenya mu miryango y'iwacu nk'abantu bamaze kwitaba imana tukamenya akenshi bahitanywe n'iki mu gihe twasanga bahitanywe n'iyo ndwara ya kansi kanseri y'urura runini nk'uko twabivuze hejuru ariko usanga eh, nimba ari umubyeyi umwe nimba ari ababyeyi babiri bahitanywe n'iyo ndwara cyangwa nimba eh, muri muryango hariho ya ndwara navuga y'utubyimba twinshi mu rusogi runini umuntu eh, agatangura kuza aripimisha kare kugira bamenye yuko itari kwiraza hanyuma e, bayibona hakiri kare akavuga hakiri kare ki naco nuko umugwayi yamaze kugera ayo makuba yuko ayigwara nuko ataca yishiramo yuko umengo uh, eh, ubuzima buraheze eh, akivuza akagerageza gukurikiza impanuro ahawe n'abaganga hano niho hagarukiye ikiganiro kansonga no kamenya cuno munsi